Ay, tres meses, ¿y que me cantan sentencia? En el bloque se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger 30, haciendo dinero y vendiendo la merca del este millonario al final es de la vuelta. En el bloque se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger 30, haciendo dinero y vendiendo la merca del este millonario al final es de la vuelta. boom, No hay consideración por nadie. Negocio sucio con mala intención se ve en la calle. Sí, sí, sí, hay serpientes venenosas en tu entorno que quieren hacerte capú. Darte piso y salir por todos los carteles, periódico y YouTube. No me hables de panita, que panita lo que quiere venir de tres beneficios. Con los coritas fumando en el plato, moca con los desde el bajo lo están buscando. Yo como solo arrebate, imaginando todo lo malo, el entorno me dañó. Yo quiero un niño sano.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 Pero todo gira en torno al donde tú puedes ganar, pero también puedes perder. Te da felicidad y también te da poder. Te puede subir y te puede dejar caer. Tú decides con quién estás, con Dios, con Lucifer. Si quieres la vía rápida, pues tú puedes tener todo lo que quieras, pero tienes que saber que si fallas te en un poco en, la piel. se comenta, se comenta que los tigres están dispuestos a coger 30, haciendo dinero y vendiendo las mercas este millonario al eh. final es de la puerta. se comenta, se comenta que los tigres están dispuestos a coger 30, haciendo dinero Viendo la merca. Se hace el final es de la vuelta. bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum, bum bum bum, bum bum 28, la única droga que alimenta, rapio del ghetto, el productor de oro, nunca planta.